turn to page 33. Exercise G. Targil Zain. Dialogue A. Sicha Aleph. Listen. Hakshev. Shalom, Dani. Shalom, Dalia. מה שלומך, דני? טוב, תודה. מה שלומך? שלומי טוב. מה חדש? אין חדש. Listen and repeat. הקשב וחזור. שלום, דני. שלום, דליה. מה שלומך, דני? טוב, תודה. מה שלומך? שלומי טוב. מה חדש? אין חדש. דיאלוג B, שיחה ב', listen, הקשב. מה שמך, גברתי? שמי אסתר כהן. איפה את גרה? אני גרה בחיפה. באיזה רחוב את גרה? ברחוב הים. listen and repeat. הקשב וחזור. מה שמך, גברתי? שמי אסתר כהן. איפה את גרה? אני גרה בחיפה. באיזה רחוב את גרה? ברחוב הים. דיאלוג C, שיחה ג' בוקר טוב, משה. בוקר טוב, דוד. מה נשמע? בסדר. חג שמח. גם לכם. Listen and repeat. הקשב וחזור. בוקר טוב, משה. בוקר טוב, דוד. מה נשמע? בסדר. חג שמח. גם לכם. דיאלוג D, שיחה ד' listen, הקשב. סליחה, אדוני. כן? סליחה, אפשר לשבת? רגע, רגע. אדוני. סבלנות. listen, and repeat. הקשב וחזור. סליחה, אדוני. כן. סליחה. אפשר לשבת? רגע, רגע. אדוני. סבלנות.